أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Neka je hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i salam na našeg poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove ashabe i njegovu porodicu i sve one koji slijede pravi put do sunnjega dana. Hvala Allahu Đelešanuhu koji nas je uputio na pravi put, koji nam je omilio iman i vjerovanje a, i dobro djelo, a omrzno omrznuo nam kufr, nevjerstvo i širk. Uistinu je to velika blagodat, jer Allah je taj koji upravlja ljudskim srcima. Znači, prije samog početka večera samo ću se malo osvrnuti na ovaj detalj pitanja upute. Uputa je znači stvar koju Allah ulijeva u srca ljudi. Znači, to je e, volja, odnosno ljubav prema dobru i mogućnost da čovjek ovaj, raspozna istinu od neistine. To je stvar koja nije u našim rukama, to je stvar koju Allah ulijeva u ona srca koja su dovoljno čista i u kojima ima dovoljno prostora za istinu i za uputu. Znači mi moramo učiniti od sebe uzroke upute, jeli to ispuniti, a uputa dolazi od Allaha. Prema tome tako ovaj, trebamo i gledati na uputu, naročito u vremenima kada je mnoštvo ljudi jeli, u gafletu, u nemaru prema vjeri, da kažem u zabludi, kada je u pitanju je li, odnos prema Allahu i pravom putu. Zato kažem hvala Allahu Đelešanu koji nas je uputio da večeras i čitamo, prevodimo i proučavamo hadise poslanika alaihi salatu wasalam. Došli smo do poglavlja o namazu, znači prešli smo poglavlje o taharetu, došli smo do kitabu sala, odnosno e, knjiga, odnosno poglavlja o namazu, pod kojim imamo najviše tih pod, znači, ili e, pod poglavlja. A prvo li pod poglavlje koje govori e, večeras jeste, koje ćemo večeras dotaći je pitanje Ezana, početak Ezana. Pa kaže Abdullah ibn Umar radijallahu anhu je rekao kada su muslimani došli u Medinu, sakupili su se i počeli određivati vrijeme namaza da bi mogli dolaziti u džemat, jer ih niko na namaz nije pozivao. Jednog dana su raspravljali o pozivu na namaz, neki su rekli uzmimo zvono kao što je kod kršćana, drugi su rekli uzmimo trubu kao što je kod židova. Omar radijal anhu je rekao zar nećete odrediti nekog čovjeka da poziva na namaz. Allahu poslanih sallallahu alejhi je rekao Bilale ustani i pozovi na namaz. Ovi neko, naredni nekoliko hadisa isto govori je li o temi, o temi ezana. Malo ćemo se zadržati. Znači, ezan je um, utemeljen u šerijetu, islamskom šerijetu, utemeljen je uh, u hadisima poslanika, alaihissalatu wassalam, i ezan je poziv na namaz, odnosno oglašavanje početka namaskog vremena. Prema tome, ezan se ne može i ne smije učiti prije nastupanja namaskog vremena. A o namaskim vremenima govorit ćemo kasnije u, u ovim drugim poglavljima. E, ezan je farz kifaje, odnosno e, kolektivna dužnost muslimana u jednom mjestu. Farz kifaje, znači dužni su da prouči, znači bilo ko da proći ezan u jednom mjestu, sa ostali spada dužnost i nisu dužni učiti ezan. U ono vrijeme kada tehnologija nije bila razvijena, znači e, običaj je bio da se ezan uči na nekom uzvišenom mjestu. Kasnije su u islamskom svijetu i običaju muslimana uvedene i munare ili minareti, sa koji su jezini učili ezane, znači bez razglasa, bez električne ili bez pojačala i ovaj, zvučnika, učili su ezane, pozivali muslimane na u džemat, na namaz i oglašavali početak namaza. Kasnije naravno kako se tehnologija razvijala, kako su izumljeni jeli, mikrofoni, ovaj, zvučnici, razglas i to je postao znači, običaj kod muslimana da se ezan uči na jeli, razglas. Znači ovaj hadis koji smo e, sada spomenuli govori o tome da su ashabi kada su došli u Medinu u početku su se dogovarali kada će klanjati koje namaze, u stvari kada će se sakupiti dok nije i ovaj, dok nisu počeli da vode dilemu kako, kako da se pozivaju na namaz. Pa su predlagali kao što vidimo neki da to bude zvono ili truba i na kraju vidjet ćemo da je u hadisma koji kasnije slijede da je Omer ibn odnosno e, Abdullah, Zaid ibn Abdullah da su došli sa formom ezana, sa formom ezana koju su usnuli u snu. Dok neki kažu da je to bio štihad od Omera ibn Hataba, da je on došao sa ištihadom, prijedlogom kako da se poziva na namaz, a isto to je sanjao Zaid ibn Abdullah, jeli, pa se to poklopilo. Uh, e, 191. E, hadis govori o načinu učenja ezana. Ebu Mahdur ili Mahdure prenosi se da ga je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme podučio ovom ezanu. Pa onda se spominje jel, Allahu ekber, Allahu ekber. Spominje se znači Allahu ekber dva puta. Ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu enne Muhammeden Rasulullah, ešhedu enne Muhammeden Rasulullah. Zatim se povrati kaže ešhedu en la ilaha illallah dva puta, ešhedu enne Muhammeden Rasulullah dva puta. Hayya al dva puta, Hayya al dva puta. Ishak ibn Ibrahim je dodao Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illa, na kraju je Znači ova forma, iako postoji neki ma, manjih razmilaženja među islamskim učenjacima, spoznata među muslimanima, da se uči četiri puta, jeli, ovaj, Allahu Ekber na početku, ona je prihvaćena jer također u jednoj muslimovoj zbirci postoji jedna predaja i kod Ebu Davuda koja spominje četiri puta učenje jeli, učenje e, tekbira na početku. I to je prihvaćeno u islamskom svijetu i ta forma je zana jedinstvena u cijelom islamskom svijetu. Što se tiče samog i kameta, znači oko ovoga postoji iđma, skoro, jel, pa iđma osim neki izuzeci, jeli kod e, šija, još nekih ovaj, e, sekti koje su, ovaj, čija se mišljenja ne, ne uzimaju u obzir. Znači, oko ovoga postoji džma. Međutim, kada je u pitanju i kamet, tu postoji malo, malo više razmoilaženje među islamskim učenjacima i opet su u islamskom svijetu utvrđene ili ustanovljene dvije forme i kameta. Prva je, znači, i to je stav većine islamskih učenjaka na osnovu hadisa kojeg ćemo kasnije jeli, ovaj, spomenuti ovog narednog hadisa, većina islamskih učenjaka da se e, kod ikameta da se uči, e, da se ikamet uči na sljedeći način. Znači na početku da se uči dva puta Allahu Ekbar, jeli? Da se uči po jednom ešhedu en la ilaha illa ešhedu ene Rasulullah, haja ala salat, haja ala da se dva puta uči kad kamet salah, kad kamet salah, Allahu Ekbar, Allahu Ekbar, dva puta i ila ova forma je znači kod većine islamskih učenjaka na osnovu hadisa koji bliži muslim. E, kojeg ćemo mi, e, hadis od Enesa ibn Malika. Dok je Abu Hanifa još neki islamski učenjaci e, su uzeli formu da se ponavlja, da se riječi ovaj, i kameta ponavljaju kao i riječi, kao i riječi ezana. U svakom slučaju same, sam sadržaj, odnosno same riječi i kameta su ovaj, kod svih učenjaka iste, znači razilazi se samo po pitanju da li to treba ponavljati ili ne treba. Da li treba ponavljati po dva puta kao kod ezana ili ne treba. Ebu Hanife se poveo znači za uh, kijasom ili analogijom i e, na osnovu ezana smatra da se također treba i kamet ponavljati po dva puta, riječ i kameta. U svakom slučaju e, ovo su dva mišljenja koja su zastupljena u islamskom svijetu u većini e, zemalja ili dijelova islamskog svijeta e, prihvaćena ova prva forma, ova skraćena forma i kameta. U većini zemalja islamskog svijeta. Opet kada u pitanju e, učenje ezana na saba namazu, poznato je i to je također postala praksa kod muslimana da se dodaje na kraju ili prije, pred kraj ezana salatu hajru min namaz je bolji ili vredniji od spavanja i kažu islamski učenjaci da je to e, čtihad. i ičtihad od ashaba i da su to dodali da nije kao forma ezana koja, je ovaj, koju su ovi ashabi usnu jeli, sanjali, nego da je to kao postrijek za one koji se još nisu probudili, da se probude i da im to bude postrijek da ustanu na namaz. A da to nije od same forme, od samog sadržaja ezana. U svakom slučaju, pored svih ovih razmoilaženja, e, utvrđene su i stanovljene ove forme i ezana i Kamete, znači ezan je jedna forma i, i kamet postoje dvije forme koje su uopće prihvaćene u islamskom svijetu. E, osim kod e, šija, odnosno rafidija, oni još u ezanu dodaju, kada uče ešhedu en la ilaha illa, dodaju ešhedu enne Alijen Allah kao svjedočimo da je ovaj, Alija Allahov Evlija. To je znači dodat od njih bez ikakve osnove, bez ikakvog dokaza u hadisma poslanika ali islata. Sljedeći hadis koji potvrđuje ovo o čemu smo govorili je hadis e, koji ćemo pročitati pošto je kratak i na arapskom jeziku e, an Anas an radijallahu anhu kale umira Bilalun en yashfa al adana wa al iqame zade jahja fi hadithi an ibni Ulejje فحدثت bihi Ejub fa kale illa ikame. Ezan se ponavlja i kamet ne ponavlja. Enes radijallahu anhu je rekao Bilalu je bilo naređeno da ponavlja ezana da ne ponavlja i kamet. Misli se da on je riječ jel, da ponavlja dva puta. Jahja je u svom hadisu od Ibnu Uleje dodao Pričao sam o tome Ejubu pa je rekao osim i kameta, to jest osim onih riječi na kraju kad kameti sala, da se one ponavljaju dva puta. Znači ovaj hadis je najjači dokaz ovaj, oni koji zastupaju mišljenje da se eh, i kamet da je preče da je jel, ovaj, bolje da se i kamet uči u skraćenoj formi, da se uči po jedan put, osim onih riječi kad kameti sala. 193. hadis govori o određivanju mujezina u džami a ابن عمر رضي الله عنهما kana li Rasulillahi sallallahu صلى الله عليه وسلم u ebnu ummi mektumin il ama. Kaže, Ibn Omar radijallahu Anhu je rekao, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam imao je dva mujezina, Bilala ibn Ubi Mektuma, slijepca. Prije nego što, znači, dotaknemo se propisa vezani za ovaj hadis, Bitno je spomenuti da je dozvoljeno kada hoćemo da odredimo neku osobu, da je pobliže opišemo, e, da znamo o kome se radi, da je dozvoljeno spomenuti neku njegovu mahanu koja je pri njemu, da kažemo onaj niski, onaj slijep ili tako dalje. Znači to nije ovaj isticanje njegovih mahana, nego prilikom opisivanja neke osobe je dozvoljeno je kazati onaj niski, onaj visoki, onaj je li ovakav ili onakav. Znači ne s ciljem da ga omalova, omalovažavamo, da ga podcjenjujemo, nego da ga opišemo pobliže. U vrijeme poslanika alaih salatu bilo je poznato, a to je sam poslanik alaih salatu odredio da su bila dva muezina, da kažem službena muezina koju je poslanik odredio da uči ezan. I to nije nimalo slučajno, jer islam je vjera koja postiče na red, na disciplinu, da se zna ko šta radi, kako, kad radi i kako radi. Tako je u svim segmentima života, nije samo ovaj, u ibadetima, tako i u drugim segmentima života. Da radi e, posao onaj koga najbolje radi. Tako je i za namaz, tako i za, ovaj, za ezan i za druge stvari. Zato je poslanik Ali se nam odabrao Bilala i Ibn Umi Mektuma koji su imali e, prodorne glasove, lijepe glasove. Naročito u tim vremenima kada nije bilo ovaj razglasa, kada nije bilo pojačala. I to jeste ovaj sunnet da se za muezine odabiru ljudi, prije svega ljudi koji su pobožni, e, ljudi koji e, lijepo, imaju lijep glas i prodoran glas, da, da čak i njihov glas, odnosno e, ljepota njihova glasa privuče ljude na, na namaz. Imate i takvi jel, momenata, čovjek je biće sastavljeno od krvi, mesa i emocija, pa ga privlači ljepota, estetika, privlači ga i lijep glas. I nekada ljudi, kaže, vole u neku džamiju da idu zbog toga što ovaj, muezin lijep uči ezan, vole ga slušati ili što sam imam lijep uči Kur'an. E, sam, samo učenje ezana i badet. Stoga je ovaj, veoma bitno da onaj ko uči ezan i ko uči kamet, odnosno jezin, da budu pobožni, e, da poznaju propise vezane za samo učenje ezana i učenje kameta, i da poznaju ovaj, propise vezane za namaska vremena, kada nastupuje namaska vremena, kada se ezan smije učiti, kada ne smije. Kod nas je vrlo često da desi se, jeli, kada nema službenog mojezina na, ovdje na našim prostorima, da nekad uče ezan ljudi koji ne znaju ni izgovarati dobro riječi ili ne znaju, ovaj, ne znaju sam tekst ezana, zato treba paziti. Treba paziti eh, da uče ezan oni koji poznaju riječ je zana prije svega i koji imaju lijep glas i prodor glas. Kažem osobina muezina, znači lijepo je i kod nas ovdje običaj da se u džamijama odredi muezin, onaj ko ima lijep glas, da je pouzdan, pobožan i da je dovoljno pismen, da zna pročitati, mi danas imamo ove aktije, jel? Ne određujemo namaska vremena na osnovu ovaj, nekih prirodnih znakova, nego imamo aktije da zna pročitati Nekada se desi stari ljudi uče ezan, negdje dođu, uči ezan prije vremena. Učio pet minuta prije vremena ezan. A ezan se ne može učiti prije vremena. Zato što nije gledao, nije vidio dobro ili nije ovaj, e, vidio onaj, onaj dodatak. Koliko se minuta treba dodati za određeno mjesto i tako dalje. Znači čak i ove stvari, s obzirom da je sam ezan i kame da su vezani za ibadet namaza, mora se voditi briga o tome. Mora se o tome voditi briga. Sljedeći hadis govori o uzimanju slijepca za mojezina, kao što vidimo on je povezan, vezan za ovaj prethodni hadis, kaže Aisha radijala anhu je rekla Ibn Ummi tu muezinio je Allahom poslaniku sallallahu alaihi bio je slijep, on je bio slijepac jel? i kažu islamski učenjaci da je dozvoljeno uzeti slijepca za muezina i e, da je dozvoljeno uzeti e, i druge osobe koje imaju neke tjelesne mahane da je, da je čovjek sakat tako dalje i da nije uvjet da, da se ezan uči e, stojeći. Iako je psanik Ali Islata sam rekao Bilalu kum, ustani. To ne znači da mora učiti ezan stojeći. Ezan se može, može učiti i sjedeći ako ovaj, muezi nije u stanju da uči ga stojeći, ali ga je bolje e, ovaj, učiti stojeći. Kaže, dozvoljeno je uzeti e, osobe sa mahanama i slijepca, jeli, sa tjelesnim mahanama za muezina, ako sa njim, odnosno sa njima ima onaj ko nije slijep, onaj ko će mu pomoći da vidi kad je vrijeme jeli, ovaj, ezane, kada će učiti ezan. Kao što je bio bila s Ibn umm tumom. Neki islamski učenjac smatruju da je pokuđeno da sam, e, slijepac, da samo slijepac bude mu ezin određenoj džami ili mesčidu. 195. hadis govori o fadiletima samog ezana, a tu se jeli, e, bilježe dva hadisa, Kaže Enes ibn Malik radijal anhu je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam napadao bi, misli se napadao bi na neprijatelja kada bi osvanula zora. To je bio običaj poslanika alaihi sallatu da napada kada bi ovaj, pred zoru ili u zoru. Osluškivao bi ezan, pa ako bi čuo ezan u tom mjestu ne bi napadao. Ako ga ne bi čuo napao bi. Tako jednom čuo nekog čovjeka da uči Allahu Ekber, Allahu Ekber, pa je Allahu poslanik alaihi sallatu rekao muslimanije kada je čovjek proučio Ešhedu an la ilaha illallah, Allahu poslanik je rekao izašao je iz vatre ili spasio se vatre. Prisutni su pogledali ko je to bio i vidjeli su da je to bio čuvar koza. Neki jeli, li pastir koji je čuvao koze u blizini tog mjesta. E, ja kažem, pitam se zašto je Ibn ovaj, El Munvir, i naveo ovaj hadis u ovom poglavlju o fadiletima Ezana, Vjerovatno zbog toga što je ezan bio neki prepoznatljivi znak da je u tom mjestu živi muslimani i da su zbog ezana bili, e, da je to mjesto bilo spašeno od, od, od toga da poslanik Ali se nam povede jeli, ovaj, borbu protiv njih. Samo zbog toga što se čuo ezan. Ili je to bio znak da je to mjesto muslimansko i tako dalje. Međutim, e, ovaj hadis nije direktno vezano za fadilete, odnosno vrijednosti ezana. E, za fadilet ezana E, vezan je sljedeći hadis koji govori o bježanju šeitana kada se uči jezan i kamet. Pa kaže Buhurera li Anhu prenosi da Allahu poslanik sallallahu alejhi rekao kada se pozove na namaz šeitan pobjegne ispuštajući glasno vjetar kako ne bi čuo ezan. Kako ne bi čuo ezan. I to je opće poznato, jeli? Kaže, kada se završi ezan, on se opet vrati. Kada se prouči kamet, on opet pobjegne. A kada se završi, jeli kamet, Vrati se opet da bi odvraćao misli čovjekove od namaza, govoreći mu sjeti se toga, sjeti se toga i to oni stvari koji se prije nisi sjećao. Tako da čovjek dođe u takvu situaciju da ne zna koliko je klanjao. Znači šetan, e, s obzirom da je ezan e, veličanja Allaha, da je to zikr, da je to teuhid, odnosno isticanje Allahove jednoće, šetan to smeta, jeli? I on to ne želi da čuje i bježi kada se uči ezan i kada se uči i kamet. Međutim, vrati se ponovo. Vrati se da bi opet smetao čovjeku. I nikada ga ne ostavlja. Nikada da bi mu smetao, da bi mu smetao namazu i posjećao ga na one stvari koje će mu odvratiti pažnju od svrhe namaza, od biti suštine namaza, od e, predanosti Allahu, razmišljanju onome što uči o razmišljanju o džennetu i džehennemu i onda mu donosi razne misli. Podsjeća ga na ono što mu ne bi nikada nam mimo namaza. Pa je bio običaj, jeli, i to su znali i Selef, prve generacije muslimana. Pa kaže, u namazu se sjeti gdje su ostavili neku stvar, gdje zaboravili nešto pa sjeti se ostavili stu. I tako dalje, znači šetani, iako je to korist za njih, jel? sjeti se gdje je ostavio nešto vrijedno. Ali šetan hoće da ga odvrati od onoga što je vrijedniji, od prisutnosti misli u namazu. Kaže Ebu Hanife, kazao jedne prilike, kaže, nije mogao da se sjeti nečega, pa je kazao, hajmo da klanjamo, jeli, na filu, pa da onaj doće nam tu namaz, sjetit ćemo se namaz, šetan će nas posjetiti. U svakom slučaju treba se boriti i truditi da se te e, misli koje šetan donosi u namaz, da se odbijaju, da se čovjek skoncentriče na ono što je bit i suština namaza. S obzirom da je, jeli, ezan, kažem, vrhunac e, tevhida Allahove jednoće, njegova vrijednost je ovdje vidljiva. Zato je lijepo ezan učiti u kući. Znači kada se klanja, ako nije obaveza, ako se klanja u kući, ovaj, ako nismo u džami zbog određenih razloga opravdanih ili neopravdanih, lijepo je pručiti ezan u kući. Jer tako tjeramo šeitana. Tjeramo šeitana iz svoje kući. 194, 197. hadis govori o odlikama, odnosno vrijednostima mujezina, onih koji, onih koji uče ezan. Pa kaže Isa ibn Talha je rekao, bio sam kod Moavije ibn Sufjana radijallahu anhuma, pa mu je došao mujezin da ga pozove na namaz. Moavija je rekao, čuo sam Allahova poslanika sallallahu alaihi da je rekao, mujezini će na sudnjem danu imati najduže vratove. El muezzinune atvalu nasi anakan al qiyameh ovaj poznat hadis, znači da će govori o vrijednostima učenja ezana. Zato kada god imamo priliku, s obzirom da je to i dobro djelo, jer pozivati ljude na nešto što je naj, jedno najvrijednije djelo nakon šehadeta je veliki, veliki sevap. Jer kaže poslanik alaihi salatu wasalam, dalu alad hajri i onaj ko uputi na neko dobro je kao i onaj koga učinio. Mi imamo i nagradu tih klanjača koje smo pozvali, koji su došli, odazvali se. Imamo i mi nagradu od, od njihovog namaza i pored naše nagrade za naš namaz. Zato je vrijedno, ovaj, čast je to biti, ovaj, čast je biti moezin. To je čast i odlika, jer vidimo na sudnjem danu jeli, ovaj, da će muezini biti prepoznati po najdužim vratovima. To je vjerovatno se radi o metafori, prenesenom značenju. To ne misli se bukvalno da će on imati najduže vratove, jer to nije nikakav fadilet, nikakva vrijednost da čovjek ima dug vrat nego misli se u prenesenom značenju, na onome svijetu, pa kažu ovaj, islamski učenjaci e, ne znaju, nemaju baš pravo, jeli, nemaju jedinstveno mišljenje oko toga šta znači da će imati nadježne vratove, pa kažu jeli, da će e, imati vratove duge zbog, i neće im znoj, onaj na danu, znamo onaj da će se ljudi znojiti pa će im dolaziti znoj do, znači gušti znoj, jeli? da im neće dolaziti do usta i do grla. Da će, da će to biti fadilac i vrijedno što su učili ezan. Mada je to malo ovaj, podaleko tumačenje. Drugi kažu da će oni imati najviše dobrih dijela. Da će imati najviše dobrih dijela jer su učili stalno ovaj, eh, ezan, pozivali ljude na dobro i imali nagrade od, od eh, onih koji su klanjali, koji su pozivali na namaz. Treći kažu da će oni biti eh, najhitriji prema džennetu, kada budu ovaj, žurli ka džennetu, će biti najhitriji prema džennetu i, i imamo isto također mišljenje da će oni biti istaknuti i ponosni, znači istaknuti među onim, među ljudima zbog toga što su ovaj, bili odlikovani kao mojezini i što im je to bila čast. Znači bit će odlikovani time istaknuti kao mojezini, oni koji pozivali na namaz. 198. hadis govori e, o, da treba izgovarati ono što izgovara i muezin, odnosno ponavljati riječ muezina. I ovo je, jeli, također praksa koja se ustala kod muslimana. Od Abdullah ibn Amra ibn al-Asaf se prenosi da je on čuo da je Allahu poslanik sallallahu alejhi rekao kada čujete muezina, jel da uči ezan, ponavljate isto što on uči, a zatim doneste salavat na mene, misli se nakon jeli istinu, ko donese salavat na mene, Allah će donijeti na njega deset salavata. Zatim zamolite za mene vasile, vasilet, a to je položaj u džennetu koji je određen samo jednom od njegovih robova. Ja se nadam da sam ja taj rob. Mi smo spominjali prethodno da je to onaj e, posebni šefat. Onaj posebni šefat koji će imati poslanik alaih salatu a kojeg neće imati, onaj prvobitni šefat kojeg neće imati niko od poslanika. Ko bude molio Allaha za mene da mi da vasile, bit će mu dozvoljeno moje zauzimanje, šefat. Jer znači ovaj dio hadisa, dalji dio hadisa to potvrđuje. Ponavljanje jeli, riječi za muezinom je mustehab, ono što je lijepo i zato imamo sevap. Imamo zato sevap, a to potvrđuje i sljedeći hadis u kojeg prenosi Omar ibn Khattab radijallahu anhu im kaže, prenosi se da Allah poslanik ali nam rekao, kada mu jezin prouči Allahu Ekber, Allahu Ekber, pa neko od vas to ponovi i kaže Allahu Ekber, Allahu Ekber, i sad navodi do kraja, znači kada bude ponavljao sve te riječi, <clears throat> kaže iskreno iz srca ući će u džennet. Min kalbihi, kaže, dehal el džennet. Ne misli se ovaj, bukvalno da će mu samo to djelo biti dovoljno za dženete, nego ko riječi ezana bude iskreno iz srca ponavljao, vjerujući u njih, a to sve riječi o imana, riječi tevhida. Allahu ekber, Allah je najviši, la ilaha illa, la ilaha illa, rasulullah. Ko to bude iz srca ponavljao, znači te doći i jezikom i srcem u dženet. To je značenje ovih riječi. Znači, sevapi svakako, eh, vrijedno je to jer time obnavljamo svoju vjeru, time obnavljamo e, svoj šehadet, jer u stvari najviše se ponavljaju riječi šehadeta ovdje, Allahu ekber, ješanu la ilaha Muhammed Rasulullah, i to je svakako vrijedno da obnovimo svoj, ovaj, svoj zavjet dat Allah, odnosno svoju vjeru prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Osim, jel, ovdje se spominje kod, kod riječi hajja ala salaj, hajja ala al falah, treba kazati la havla wa la kuvvete illa billah. Znači nećemo ponavljati te riječi, nego treba kazati la havla la kuvata illa billah. Islamski učenjaci, odnosno fakih, su išli u detalje kada je u pitanju ovaj, ezan, učenje ezana i ponavljanje za mojezinom, do, te mjere jel, da su ovaj, spominjali neke najsitnije detalje, pa su kazali da je dozvoljeno ponavljati ezan svima, znači svima onima, svim muslimanima koji čuju ezan, pa makar ne bili čisti. Ženi u hajzu, u džunupu, a mekruh je da se ezan ponavlja ako, su, ako se nalazimo u, u nužniku, odnosno u vrijeme kada vršimo nuždu. A, kada činimo neki drugi zikr, činimo zikr, učimo Kur'an ili čitamo neku knjigu vezano znači za vjeru, e, lijepo je prekinuti ta, taj ibadet pa ponavljati jezan, pa nakon toga nastaviti nakon toga nastaviti sa ibadetom koji smo činili. Čak neki učenjaci kažu da se e, riječi jezana trebaju ponavljati u namazu. Klanjamo neki namaz, recimo neku na filu ili bilo koji drugi namaz i onda čujemo ezan uči. Da trebamo ponavljati riječi jezana. Međutim, ovaj, to mišljenje je ovaj, slabo. Znači treba klanjati i završiti namaz i nakon toga možemo ovaj, ponoviti riječ koju je mu jezin učio. Poznato je da nakon proučenog, nakon ezana da je lijepo, znači nije obaveza da je lijepo proučiti nam, e, dovu nakon ezana, dovu nakon ezana. Kod nas je običaj i ljudi se uče jel da, da Fatiha mijenja svaku dovu, međutim to je malo na neki način pogrešno, jer postoje e, određene dove za različite situacije, za različite jeli, ovaj, ibadete. U svakom slučaju dova poslije ezana je poznata ona dova koja glasi Allahuma rabbe hadi davidi tameti osalati kajmeti i tako dalje i trebamo je naučiti trebamo je naučiti, to je par rečenica samo i to je, u toj dovi tražimo ovaj vesilet ono, ono mjesto posebno koje će psanika ali salatu imati na onom svijetu I time ovaj, zaslužujemo odnosno zaslužujemo šefat poslanikom učenjem ove dovi, zato je treba naučiti ja vidim ovdje kod našeg općinog svijeta kažu posle zana, šta se uči posle zana? Kažu uči se Fatiha uči se na, ovaj, dova nakon ezana. Trebate naučiti tu dovu. Kogod ne zna, može se naći ili u onim zbirkama dova. U svakom slučaju, ezan je simbol Islama. Znači, na kraju večera smo završili s hadisima. Ezan je simbol Islama i simbol ovaj, muslimana. Tako gdje se ezan javno uči, to je znak da tu muslimani dominiraju. Ili najmanju ruku da imaju, da imaju vjerske slobode. Da imaju vjerske slobode. Kod nas ovdje na prostorom Balkana još se ezan uči, jeli, ovaj, javno i glasno se uči na munarama. I to je dobar znak. Ako se to ukine, onda muslimani neće imati mjesta na ovim prostorima. U drugim zemljama, koliko je meni poznato, osim možda rijetki slučaj negdje u Europi, je zabranjeno javno učiti ezan. Zabranjeno javno učiti jezan. U smislu da se glasno uči na munari na zvučnike, da se čuje u tom gradu ili mjestu. I ovaj, ako je ikakva, vrijednost ili fadilet Bosne i ovih balkanskih zemalja, vrijednost je u tome što je sačuvan ezan. Što nikada nije prekinut ezan, jer od, od Turaka, od dolaska islama na ove prostore, ezan se uči i na monarama, glasno, jasno i do dan danas. I ovaj posljednji rat je u stvari i bio pokušaj da se taj ezan utrne, ali nije, ovaj, pored svih žrtava i gubitaka i u ljudstvu i teritorijalnih, ezan je odbranjen i ezan je sačuvan, a time je sačuvan i odbranjen islam. Ako ne daj Bože dođe vrijeme da nam se zabrani učenje zana javno ili glasno, onda to će biti jedan loš znak i šaret na muslimani na ovim prostorima neće imati znači, svijetu budućnost i neće imati mogućnost da prakticiraju svoju vjeru. Zato treba biti sretni. Za oni koji žive vani, oni onaj, znaju kako je kada čuju samo crkvena zvona, nigdje je zana da čuju, jeli. Ipak je lijepo u muslimanskim mjestima i ovaj gradovima kada na večer za jaciju ili za akšam ili ujutru za sabah kada čujemo na desetine ili desetake zana kako uče i ovaj ore se kroz, kroz ovaj u tom mjestu. Zato treba Allah subhanahu wa ta'ala moliti da nam sačuva vjeru i da nas ovaj pouči našoj vjeri i da nam podari ljubavi prema vjeri i prema dobrom djelu da nam omrzne uh, kufr, širk i grijehe. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم